Thank you very much. Es nezinu, kāds tam izdodas, bet uh, <laughs> kad uh, Mēs visu laiku kaut kā ietekmējam laikā, bet kad viņš beidz, tad laiks ir tik, cik vajag. <laughs> Um, es gribētu aicināt priekšā teikt liecību. Elisa, teiks liecību. Jā, būs arī tulks, jā? Uh, par, par maizes dalīšanu, sekināšanu, pēcpaziņām. tăbâri extensiilor tău. to. vēlos teikt liecību par pasākumu, kur nosaukums ir Baltijas maizes projekts. But to give the testimony more context, I'd like to actually show you a very short video uh, taken from last year. Un, lai jūs labāk saprastu šo projektu, es parādīšu nelielu video no pagājušā gada. This bread project was launched one year ago at Mission Days on this day. Uh, šis projekts sākās tieši pirms gada misijas dienās, tieši šajā pašā datumā. So uh, share the testimony after you understand more about what it is. Un liecības teiks pēc video, kad jūs labāk saprotat, After today, the Baltic Bread Project will have given out 4,000 loaves of bread. Bet līdz šodienai Baltijas maizes projekts būs izdalīts apmēram 4000 maizes laiks. And it's given to anyone, not just homeless or poor. Un maizi mēs dodam jebkuram, ne tikai tiem, kas ir nabadzīgi vai bezpajumtnieki. Uh, one of the most powerful times experiences I had with, in doing this viena no spēcīgākajām lietām, ko es esmu pieredzējis, darot šo, was uh, at the very beginning, bija pašā sākumā. Uh, you remember last winter much colder than this winter? Un jūs atcerieties, ka pagājušā ziema bija daudz, daudz augstāka nekā šī. And we, were, we went to um, just, just an area near the market Un mēs bijām ļoti tuvu tirgus rajonam, tajā rajonā mēs staigājām. And there were many of us giving bread to people. Un mēs ļoti daudziem cilvēkiem devām maizi. And, and we gave to one man who was uh, sitting on some cardboard on the street. Un mēs iedevām arī vienam vīram, kurš sēdēja uz tādām kartonu kastēm uz ielas. And, and his first response was, no, no, I, I can't take that. Un viņa pirmā reakcija bija, nē, nē, es to nevaru pieņemt okay, labi. Uh, it's free. There's, there's no, nothing, it's, it's simply a symbol of Jesus' love for, for you to share or enjoy yourself. Mēs teicām, tad tā maize par brīvu, tā vienkārši simbolizē Jēzus mīlestību uz tevi. And he began to weep. Un viņš sāk raudāt. And he said, I can't take this. Un viņš teica, es nevaru to pieņemt. Because I know people that have greater need than me. Jo es zinu cilvēkus, kuriem vēl lielākās vajadzībās nekā es. So he, he did eventually take it. Un ar laiku viņš pieņēma šo maizi. And he went, he, he stood up and he walked over to some friends of his. Un viņš piecēlās un aizgāja pie kādiem saviem draugiem. And he gave the bread to them. Un viņiem. And he said to us, these men have greater need than me. Un teica, ka šiem vīriem ir vēl lielāka vajadzība nekā man. We're all in need of the love of Jesus. Mums visiem ir Jēzus mīlestība. And perhaps We know people who are in greater need than ourselves. Un iespējams, mēs zinām cilvēkus, kuriem ir vēl lielākas vajadzības nekā mums. I was challenged and blessed by this man's perspective and his generosity. Un man ir ļoti uzrunāja un mainīja šī vīra sirds un uh, labsirdība. And realized that this man is, uh, he's living out the goal of the Baltic Bread Project. Un mēs sapratām, ka šis vīrs tagad izdzīvo to mērķi, kāpēc mēs veidojam Baltijas maizes projektu. Out of no matter what no matter what we have out of that to be able to share that with someone. Un neskatoties uz to, cik daudz vai maz mums ir, ka mums ar to ir jātalās. We've seen the bread project, it, well, we've seen in giving bread uh, People change. Mēs esam redzējuši, kā cilvēki mainās vienkārši dalot šo maizi. We've seen big smiles. Mēs esam redzējuši ļoti smaidīgus cilvēkus. We've seen people take and give to someone else. Mēs esam redzējuši, kā cilvēki pieņem šo maizi un dod kādam citam. We've seen people take the bread and, and smell it and squeeze it. Mēs esam redzējuši, ka cilvēki vienkārši paņem šo maizi, smaržo, they izbauda, cik viņiem mīksta. They know it's fresh. Viņi, na, viņi zina, ka tā ir svaiga. They take a piece and eat it. Viņi paņem gabalu, nolauž un apēd. We've given to rich and we've given to poor. Mēs esam devuši gan bagātiem, gan nabagiem. We've given on public transport and in the streets. Mēs esam dalījuši gan pu publiskajā satiksmē, gan uh, uz ielām. And we ask nothing in return. Un mēs neko neprasām atpakaļ. It has opened people to receive prayer. Uh, tas ir atvērts cilvēkus, kad viņi pieņem to, ka mēs par viņiem aizlūdzam. It has opened people to share about their lives. Tas ir atvērts cilvēkus, ka viņi ir dalījušies par savām dzīvēm. And I'm certain it's left people wondering, who are those people who gave us this bread free? Un, un tas noteikti līdz cilvēkiem sāk domāt, kas ir tie cilvēki, kas ir devuši šo maizi par brīvu mums. And more importantly, what motivates them to do so? Un vēl vairāk, vēl svarīgāk ir tas, ka tas ir līdz cilvēkiem domāt, kas motivē šos cilvēkus dot maizi. They walk away knowing that they got free bread. Šie cilvēki aiziet zinot, ka viņi saņēma maizi bez maksas. And that the bread was given as a gift, a symbol of Jesus' love. Viņa aiziet zinot, ka šī maize bija kā simbols Jēzus mīlestībai. It's something very simple, yet extremely powerful. Tas ir no vienas puses kaut kas ļoti, ļoti vienkāršs, bet no otras puses ļoti, ļoti spēcīgs. And we believe that slowly, one loaf of bread at a time, will begin to change the thinking of Un mēs zinām, mēs ticām tam, ka šī maizes dalīšana, šīs mazās vienkāršās lietas uh, ir mainījuši cilvēku domāšanu. So it's been going on a year and we plan to continue. Tas jau notiek gadu un mēs plānojam to turpināt. Thank you. Paldies.